крутять підводні течії. Шукаєш тепло і натикаєшся на холодну, або й на таку, що можна ошпаритись. Якби йому не шкода Тищенка, то було б значно легше. Колись давно він був свідком подібної ситуації. Ні, не подібної. Там розгорілися чвари розгорілася обопільна ненависть. Директор і головний люто шпигували один за одним. Головний навіть перехоплював інтимні листи директора, знімав копії і підшивав у папку. Їх вигнали обох. Вигнали обох. Може, було б добре вдвох, почати вдвох на чистому місці. Що починати? Занадто пізно і не потрібно. Непомітно повернувся думкою до ірші. Чи щасливий він? Мабуть, щасливий, принаймні був донедавна. І що в ньому знайшла Ірина? Але чому ж? Гарний на вигляд, молодий талановитий. Або й просто хіба ми знаємо, за що любимо чи за віщо люблять нас? Колись давно йому здавалося, люблять за якісь конкретні якості, доброчинності. І коли сусідська дівчина Зінка відхилила його любов, він довго мріяв завоювати її саме отаким чином, вибитися в значні люди щоб вона зрозуміла, який він насправді, щоб пошкодувала, кого втратила. Багато разів подумки приходив до неї то в папасі генерала, то приїздив у машині директора великого підприємства. І ось він директор. Але їхати вже не хочеться. Майдан зітхнув сам того не помічаючи, зім'яв папір, який шукав кілька днів, дуже важливий і потрібний папір, і викинув його в кошик. Треба було приготуватися до завтрашнього дня. Тищенко взяв свої записи, кілька хвилин погортав, але помітив, що не читає, і відклав. Виключив горішнє світло і включив торшербаур. У барі він тримав книжки. Ірини дома не було. Пішла в театр, гастролювала в МХАТ. Василь Васильович чи не вперше відчув себе самотнім, і не тільки через те, що не було Ірини. Щось налягло на душу, якась журба присмокталася до серця. Донедавна він взагалі не знав, що таке самотність від самого маличку. Усе життя пролетіло в людському вирі. Пастухівський гурт, шкільний шаховий гурток, де грали просто на підлозі, а влітку на моріжку під велетенською липою. І так було гарно. Пахло липовим цвітом, над головою голи бджоли. Далі армія студентський гуртожиток, робота в інституті. Кожна нова людина це радість, і, хоч з роками зрозумів, що линути до всіх душею не слід, його знову і знову збурювало на щиру розмову, на довіру. У хвилини холодного критицизму він жартував над собою, називав те провокаціями серця але однак вважав, що то гарні провокації. Ірина йому розповідала, що, бувало, лежала на канапі тижнями, читала і почувала таку самотність, аж ставало страшно. Він у таке не вірив. Довкола стільки книжок, стільки розваг, кіно, театри, стадіони, школа, а людина нудьгує. Та як можна? Запишись в якийсь гурток, якусь секцію, хоча б і спортивну. У них у селі не було ковзанів, не було лиш. Сусідському хлопцеві батько вистругав з планок.